ära sutskame tädile kas või polvegisi, tema paneb supi sisse sibulaid. sutskame tädile kas või polvegisi, tema paneb supi sisse sibulaid. me joome veel, me joome veel, me joome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel et pehmeks muutuks meie keel. me joome veel, me joome veel, me joome veel, me joome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel. et pehmeks muutuks meie keel, seepärast joome veel aga lits läks minema, aga lits läks minema, meie poisid lahti said tripperist. aga lits läks minema, aga lits läks minema, meie poisid lahti said tripperist. me joome veel, me joome veel, me joome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel et pehmeks muutuks meie keel, seepärast joome veel. joome veel, veome veel, veome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel. et pehmeks muutuks meie keel, seepärast joome veel aga lints tuli tagasi, aga lints tuli tagasi, meie poistel on nüüd süfilis. aga lints tuli tagasi, aga lints tuli tagasi, meie poistel on nüüd süfilis. me joome veel, me joome veel, me joome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel et pehmeks muutuks meie keel, me joome veel joome veel, me joome veel, me joome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel. et pehmeks muutuks meie keel, seepärast joome veel nüüd äh, sots ka me onule kahe kera vahele, tema paneb laua peale pudeleid. Äh, sots ka me onule kahe kera vahele, tema paneb laua peale pudeleid. me joome veel, me joome veel, me joome veel, et rõõmsaks muutuks meie meel et pehmeks muutuks meie keel. me joome veel, me joome veel veel, et rõõmsaks muutuks meie meel, et pehmeks muutuks meie keel. seepärast joome veel